Urtagilaren lehenaz geroztik berrikuntza bat bada, organo emaite sisteman orain arte organoak eman nahi zituztenek, beren nahia, jakin arazi behar zuten, orain kontrakoa da denak organo emaile gira, nun eta ez dugun kontrako seinalatzen intzinetik. Gai horren aipatzeko, Marie-Pierre Baskan, zer izaina Bayonako Hospitaleko baran lan egiten duzu, eta hor zira, legukotasunaren emaiteko, egun Zuri? Egunon. Eraz, eh, plantan ezagiten erabaki berri hori, ziak eh, sailoktan lan egiten duzienak, nora hartzen duzia? Guretako ez da agas gauza berria, zinez eta legiak eh, beti danik erraiten du, email legirela organo mailan, zenen zeren ez dugun aintzinetik gure ez ezta emana orain arte betik galditen ginen guk uh, presunen ez ez baina familiek eza emaiten zaukute laik guk onartzen ginen hori zen bezala. Guai galditen daukute sikatzia gehienik presuna berain ez ezta. ez familiain ez ez baina presuna ina bera. Orduan uh, eh, erena du Uh, eh, espanimatuzu zure organoak eman nahi, ez parimatzira kortu horrekin, be oso entzinetik zure zesta eman. Eta zesta horren emaiteko batuzu eh, eh, molde, bizpailu molde diferentak, alde atetik erten alda entzinetik o registre nazional de refu frantzian zure zesta, edo haintzinetik irakurtzen alduzu uh, paper bat edo uh, zure familiako norbaiti erran haintzinetik etziela etziela akort mm, mm, zure organoen emaitia. Mm. Itza aski da, erreitia familiari eta... Ba, fami, familiako norbaitek ekartzen alba du hori, elementu hori, bai. Ba, elementu hori, ala nolaz uh, elekatia den haintzinetik guretako uh, aski Jarainduz, ziendako manera desberdin batez joan entziste familien ganat. Jarainduz, bauzela argumentu gehiago behar ba, legea zien alde nunbait. Ba, guretako important da inala organo emaite izan diten. Anitz uh, eri badira bea daudenak eta horien eh, horien uh, dako gukinala iten du uh, eh, baien ukaiteko gero normal da mm, bakutsain ez ez dare uh, eh, errespetatzia. Ez ezkoen kipitzea du elburua, beraz uh, lege behi horrek. Pentsatzen duzu martxatko dela, ez ezko gutiago izanen dela? Ez dut aintzinetik uh, jakiten al, entxeatuko gira ez ez da horien uh, guk gero kusiko dugu. Gu pentsatzen du mentuaz familien ez ez da tuku Oaiko mm. egunean badira hainitz ez ezko? Uh, oaiko egunean uh, amaretaik uh, iru izaiten dira ez ez da uh, edo presunainak edo familiainak. Pentsatzen dugu uh, bakutsak aizu emaiten du bere organoa zinez eta uh, familiako norbaitenak. Odean pentsatzen du, mentuaz uh, presunen izestain txikatzienkin, mentuaz uh, eh, behitituko dula... Mm. Hala, eh, hiru aipatzen duzu, baina mm, organo emaile izaiteko, bon, badira baldintza bereziak, buru muinaren eriotza izan behar da, baina gorputza edo bihotza bizi, nun behit? Ba, bihotza entzina doa. Ba, kasu, frango, uh, mm, eh, agaroat gira, eh? organoen emaiteko, gehienetan edo mm, odol kolpe bat izaiten da burian, edo istripu bat, edo memento horietan buria mm, argunt uh, eh, burumina eriotza da, baina bihotza doa entzina, uh, masinen medioz eta reanimazion eta olako presonek dute emaiteran belen organoak. Eunetaik uh, eh, bat edo biga izaiten dira olako erriotzeak. Beste guziak uh, bihotza gelditzen da entzinetik. Guk bihotza gelditia delaik ez, du, ez da organoak hartzen al. Hala bez, euneko bat edo bi horrekin inbehar da gero uh, organoen emaiteko jakinez ere hortik, uh, uai arte, euneko bat edo bi hortik amaretaik iruek ezetza eman imaiten zutela. Ba, eta ono izaiten dira beste atzutan mm, eritasunen eta ez dituzu organoak emaiten al. Odean eman dezaun amaretaik bost izaiten dira zinez organok hartiak eta mm, bost geldizen diren horietaik batuzu uzu eh, ez ezta rengatik ez dienak hartiak. Mhm. Artako nahi du inahala behitiazi ez ez da horien uh, nombria. Mm <laughs> Beraz, eh, hola gertatzen delaik, norbait hila delaik, bo, buru muina hila delaik eta gorputza martxan delaik. Ordean, eh, ze hartzen alda, zoin, eh, zoin organo hartzen alda, eta, eta nola pasatzen da hori? Um, jutu noita amak urte haintzin, emaiten altuzu bihotza, bularrak, uh, errainak, uh, gibela, eta irutu noita amak urte Goiti? Goiti. Uh, ez dituzu gehiago bihotza eta bularrak emaiten al. Ono, mm, gibela izaiten alda eta errainak izaiten aldira. Adinaren aldetik? Adin bereko emailea eta hartzailea izan behar da? Guti ba. gura bera? Ba, guti gura bera, ba. Uh, ah. eh, oi urteko presun batek emaitu, emarendu bere bihotza oi urteko uh, presun bati, apopres. Mm. Nora, nora pasatzen da, ahemanetan ezartzeko, emaiten duena eta hartzen duena lotura bien nola egiten da? Lehenik egan behar da, transplante, fin, organoen transplantatzeko, uh, ez duzu hori hospitali guztietan izaiten. Hori ospitale handietan dira le, transplantazio. Uh, guetako urbilenak, bordele, tolosak, jo izaiten dira, mm, baina burumina zainkin diren presunak izaiten aldira ospitale guzietan. Eta guk bai honain izaiten alditugu olako presunak. Guk badulaik olako presun bat, uh, du eh, dosiera, eman dezaun, uh, Frantziako Agenz de Biometzin deitzen den egiturari. Eta ek dute gero, proposat, ek ditute lehenik hautatzen ze organo hartzen diren eta gero proposatzen organo horiek zentro handietan. Eta gero, e, zentro handi horiek, eman dezaun bordele edo paese, hek erten dute prestiela organoentxika diteko, ordean, denak elgarretatzen dira Baionan eh, Bayonako ospitalian, o blok operatu izaiten dira horiek, eta hek hartzen dituzte organoak eh, ere maiteko beren eh, ospitaleat. Eta memento berian izaiten dira behar behadien jendiak prestatzen mm. dituzte memento berian. Badakzu, zoin, zoin diren gehienik eh, egiten direnak, gehienik bihotza, gehienik eh, edo denetak uh, eh, bada? Gehienik guretako errainak. Baionan egin nahi duzu. Ba, baionan. me frantzia guziane berdin da. Errainan beha dienenak anistira, eta gero gibelak. Horiek, frangotan horiek. Gero, uh, bihotzari zaiten da, bina, kasa, gutxu. Bihotz eta bularrak eta gutxu. Gertatzen da ez kompabiltibitateik atxe maitea eta e, buru muineko eriotza duen enok azkenean ez deus emaitea. Ba, gertatzen, ah, da. Ez, ez usu binen gertatzen aldira horiek, ba. Eta organo bat baino gehiago emaitea, beste zentzuan, e, emaitea bihotza bulaxak, e, hainitz gauza pertsona beraetik edo ba, mugatzen da hori. Hori zaiten alda, ba. Hor ez da mugatzen. Uh... Untxalaz ez duzu, gehienetan jendek ez dute uh, galditen, jendek ez dakite ahas ze hartzen alden. Mm -hmm. du, ea emaiteko baimena bat dugunez, menan gero ez du jendek ez dakite. Zomeit aldiz erraiten daukute uh, familiek edo presuna berak eran hazin, ea organoen emaiteko, salbu organo hori, eman dezan, salbu bihotza. Ordean hori guk behar du onartu hori, eta onartzen ditugu gauza horiek. Familiekin, mintzuz iztelaik, eh, horako kasuetan, uh, um, bai, patu dituko ege fursatzen dutenak ostean, baina onartzen dutenak, gero nola, nola bizi dute, uh, konten dira lagundu alizana edo? Gehienetan, olako burumina eriotzia gertit, gertatzen delaik, Jendenako, frango nekeda, zinez eta um, bortitza da, ba, me, mementoa bortitza da, eta proposatzen delaik, esplikatzen dugulaik jender uh, eh, presuna hila dela, baina ono organoak emaiten aldiela, zumait suma, aldiz, da lag, laguntza bezala, zumaitu kerten dute, ez dela deuzetako hila. Ono hileta zeit izaiten aldela, eta zumait aldiz laguntzen du familia, familiako jendeak laguntzen. Bat bezala, fe, lang, mhm. bat bezala atxemaiten mhm. dute, mm. uh, organoan emaiteko. Dolua Dolua ditzen aldo? Eh, nezake hori ezan, eh, dolua ez ditzen dila, baina eh, zentsu bat bezala bai. emaiten du hmm. organon emaitia. Hala, behar bat zendua dela, hila dela, baina beste norbait salbatzen alduela ba, horrek. Ba, ba, ba mhm. hori ba. Mm -hmm. Eta egifusatzen duten eh, kasuan, zei zaitzen dira mm, ahazoinak? Badira hola, mm, ez dakit, sinesteak edo, edo ez da hori baitez bada. Ez aipatua initzetan, Behar da, espero da lege berriarekin, aintzinetik aipatuko direla gauza horiek familian? Ba. Do familietan? Ba. Eh, hori uh, da, ba, espero gehiena, uh, eh, mintzatia, presuna berak erraitia bere ikusteko moldia aintzinetik. Gelditzen dienen beti neke da, uh, eh, aldeatetik uh, ez baitakite ze pentsatzen zine hmm. presunak, aldeatetik, eta bestaldetik uh, doluri hasteko mementuan zonbait presonen dako frango nekeda, pentsatzia eh, laguna edo semia edo aita edo joan mm, aldeatetik eta bestetik. Eh, mm. Bai. leku, leku difentetat. Uaute, gorputzain unkitze hori ute gehienetan... Eh, Gorputza puskatzen dela pixka ba, bat? Ba, ba uaute... Mm. bizitzen? Ba, izin hon hartia, somaitzu. Mm. Eta ziek bat duzia... Ez eh. Nola argumentatzen duzi olakotan. Entxatzen eh? zizte ala ere mintzatuz eta... entxeatzen gira eh, mintzatuz, mainan uh, zomaitaldiz uh, denbora pasa. Oren bat, bi uren, iru pasatuta, uh, dira jendiak eta... Memento gehiztuna da onartzia familiako nuait handuzula hila. Eta guai meki meki jendiek onartzen dutelaik, gorpuzak digertatzen zakona, emeki-emeki atxikitzen dute urruno. Beste naz, uh, Uh, Iritsi behar dute eh, eriotza? Lehenik ba. Ta ua, iesta maute frango fite eran ezake, emeki-emeki onartzen dute uh, organuen emaitia. Mina ua pari maute aize ba, bo, bortxak, eh, eta bat bezala seditzen dute ba, iladenaren ba, ba, zat. Ba. Mm -hmm. mementu gehiztuena. Mm -hmm. Maripier uh, eh, Baskan, zoberaz joiteraziko dugu, erizaina zirela, baionako ospitaleko ilganbaran eh, duzula. Be, mil esker gurekin izanik goizuntan, xetasun horiek emanik, eta bestali bat arte. Mil ziak.